Sláva Bohu. Boh je dobrý Boh a ja sa teším, že a, a, keď sa modlíme za deti, tak a, robíme veľmi dobrú vec. A, a my, ktorí sme v manželstve, a my, ktorí sme v manželstve už dlhšiu dobu, a, a vieme, že dlhšia doba, viac ako 5 rokov, <laughs> neviem, neviem, kde je tá hranica, ale Určite, e, keď sme v manželstve už niekoľko rokov, tak e, vieme, že život nie je len o tom, že sú dobré chvíle, ale aj chvíle, ktoré sú ťažké a niekedy aj stresujúce. Buď kvôli nášmu e, zlyhaniu, buď kvôli nášmu zlému rozhodnutiu, alebo skrátka Boh dopustí skúčky do nášho života. A tak to nebolo aj v našej rodine, tak to bolo aj v našej rodine, že sme čelili mnohým výzvam a stále, keď Martin si povedal, že Čím bližšie ideme k Bohu, tým viac zistíme, ako potrebujeme. A to sú blahoslavení, ktorí sú hladní. Pamätáte si to blahoslavenstvo? Blahoslavení hladní po Bohu. A to znamená, že čím viac som bližšie k Bohu, tým viac si uvedomujem, že viac ho potrebujem v svojom živote. Viac sa potrebuje meniť. To znamená to blahoslavenstvo. Páne, ja keď vidím teba a ja svoj život porovnám s tebou, tak vidím, koľko Božej milosti potrebujem v svojom živote, koľko odpustenia, koľko uzdravenia, koľko pomoci, koľko víťazstva. Ale Boh s nami neskončil. Boh má pripravené dobré veci. A to, čo diabol prišiel, aby ničil, Boh prišiel, aby budoval, obnovoval a uzdravoval. Amen? Môžeme povedať amen. To je veľmi dobré slovo. Veľmi dobré slovo. Amen. Boh prišiel, aby dával život a nádej. A tak vedzme, že Boh je našou nádejou v našej rodine, v našich životoch, v našej práci. Vieme, že On je dobrý Boh a nám stále pomáha. A ja by som sa v závere týchto bohoslúžieb vrátil k jednému človeku, ktorý takisto to nemá ľahké v svojom živote. A takisto musel prejsť cez rôzne fázy svojho života. A ten človek sa volal Jeremiáš. A budeme čítať z, prvého, z, z prvej kapitoly knihy Jeremiáša, budem čítať 12 veršov. Ak máte Božie slovo, uh, život je zmena, nie, nie je to teraz na dato projektory, takže ktorí ste očakávali, že to bude tam, teraz to nie je. Uh, Jeremiáš 1. kapitola, prvých 12 veršov. Slova Jeremiáša syna Chilkiu z kniazkej rodiny v Anatote v krajine Beniamin, ktorému zaznelo slovo hospodinovo čtia z judského kráľa Joziáša, syna Amonovho v 13. roku jeho panovania – a potom za dní judského kráľa Jojakýma, syna Joziášov, až do konca 11. roku judského kráľa Sitkiu, syna Joziášov, až do odvlečenia Jeruzalema, do zajatia v 5. mesiaci. Takto mi zaznelo slovo hospodinovo. Skôr, ako som ťa utvoril v živote matky, poznal som ťa, skôr ako si vyšiel z lona matky, posvetil som ťa. Určil som ťa národom za proroka. Ja som však povedal, ach, pane, hospodine, veď neviem hovoriť, lebo som primladý. Na to mi riekol hospodin, nehovor som primladý, ale choď ku komukolvek ťa pošlem a hlásaj všetko, čo ti prikážem. Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil. Znie výrok hospodinov. Vtedy hospodin vystrel ruku a dotkol sa mi úst. Potom mi hospodin riekol, aj hľa, dal som ti do úst svoje slova. Pozri sa, dnes som ťa ustanovil nad národmi a kráľovstvami, aby si vytrhala rúcal, hubila búral, aby si stávala sadil. Potom mi takto zaznelo slovo hospodinovo. Čo vidíš, Jeremiáš? Odpovedal som, vidím mandlovníkový prúd. Hospodin mi riekol, dobre si videl, lebo bdiem nad tvojim slovom, aby som ho splnil. Pane Ježišu, ja sa modlím, aby si pomázal svoje slovo, Pane Ježišu, a ja vyznám, že tvoje slovo má moc. Pane, otvor naše, naše uši, otvor eh, našu mysel, otvor naše srdce, aby sme mohli nielen vnímať, počuť, ale aby sme sa mohli rozhodnúť, reagovať na Tvoje slovo. Pane, ja sa modlím, aby si ma naplnil svojim duchom, aby si pomazal toto slovo, aby slovo, ktoré púšťaš, slovo budovalo Tvoj ľud, aby stávalo, budovalo, aby menilo naše životy. Pane, Tvojom mene sa modlím, Každú mysel dávam do poslušnosti Pána Ježíše Krista na tomto mieste. A modlím sa, Pane, aby svetlo Božie zasvietilo v našom vnútri. Aby, sme, aby sa rozjasnilo, aby sme mohli vydávať svoje životy Tebe. A mohli ťa so všetkým, čo máme nasledovať. Amen. Dnešný deň budeme hovoriť o Jeremiášovi. A verím tomu, že každý z nás má túžbu žiť plodný život, život, ktorý má hodnotu. Ja si myslím, že keby som dal hlasovať, že každý z nás by zodvihol ruku, že ja chcem žiť hodnotný život na tejto zemi. Ja chcem, aby môj život mal hodnotu, mal zmysel. Život, keď sa pozriem späť na svoj život, na roky prežité, tak budem ďakovať Bohu za ne, že som prežil naplnený život. Pán Ježiš, počúvajte dobre, pán Ježiš nikdy neľutoval, čo prežil na tejto zemi. Ani jeden deň, ani jednu hodinu. Viete prečo? Pretože všetko, čo robil, bolo v súlade s Otcovou voľou. Nikdy neľutoval. Otázka pre teba pre mňa. Ako sa ty pozeráš na svoj život? Boli momenty, situácie, kedy ľutujem, že som to urobil. Ľutujem, že som sa rozhodol takto. Aj napriek tomu, že urobíme zlé rozhodnutia, urobíme chyby, urobíme hriech, stále ideme k Bohu a Boh nám odpúšťa. Ale výzva dopredu je, ďalšia otázka je, žij život tak, aby si mohol, keď sa pôjde späť na svoj život, povedať, Pane, ďakujem Ti. Pane, ďakujem Ti, že som mohol prežiť tento život. Koľky starí ľudia, alebo na smrteľné posteli, alebo v starom veku, hodnotia svoj život a hovoria, ja som premálne mnohé roky. Žij tak, aby si ďakoval Bohu, keď sa pozrieš späť na svoj život. Bože, ďakujem Ti, že som prežil svoj život. Boh, má naplano, boh nám naplánoval takýto život, život, ktorý má hodnotu. Jeremiáš 29.11 je napísané, ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami, znie výrok hospodine. A sú to zámery aké? Zámery pokoja. Zámery nie nešťastia, ale zámery, aby som vám dal nádej a budúcnosť. Takto, môj drahý, rozmýšľa Boh o tebe a o mne. Boh hovorí, ja, môj zámer pre teba je zámer pokoja, nie nešťastia, zámer dobrej a nádhernej budúcnosti a nádeje. A to môžeme vidieť aj v živote proroka Jeremiáša. Jeremiáš vyrastal v kniazkej rodine. A, ale to neznamená, že e, nepotreboval urobiť rozhodnutie nasledovať hospodina. Naše, mnohé naše deti žijú v kresťanských rodinách ale každý jeden z nás sa musí osobne rozhodnúť nasledovať Ježiša Krista sám. Napriek tomu, že poznám príbehy, napriek tomu, že poznám dobré Božie slovo, naše deti urobili tento krok, že prijali Ježíša ako svojho spasiteľa do svojho srdca, aby mali osobný vzťah. Nestačí len to, že vyrastajú v kresťanskej rodine. Každý jeden človek potrebuje urobiť krok k Bohu a povedať, Ježiš, vstup do mojho srdca, zmeň môj život, odpusti moje hriechy. Je dobré, že vyrastajú v kresťanskej rodine. Ale každý potrebuje urobiť tento krok a osobne sa stretnú s Bohom. Jeremiáš vyrastal v tejto rodine a Boh k nemu hovoril. On sa rozhodol nasledovať Boha. A nielen to, že dal svoj život Bohu, ale urobil aj druhý krok. Boh ho povolal do služby. On sa stal prorokom. Prorokom, ktorý prorokoval izraelskom národe. Vy, ktorí poznáte tento príbeh, viete, že to nemal v živote eh, stále ľahké. A keď hovorí prorok, sám hovorí Jeremia, že boh, Bože zámery sú zámery pokoja, nie nešťastia, aby on mal budúcnosť a nádej, tak hovoril niečo, čo, čo mu rozumie. A, ak Boh teba zachráni a mňa zachráni z riechu, to neznamená, že všetko v našom živote pôjde easy, že pôjde ľahko, že nikdy už nebude výzva, nikdy nebude nejaký boj, zápas, nikdy nebude situácia, ktorá je vypetá, Nikdy nebude niečo, čo, čo nepotrebujeme ťažko riešiť. Ale a Apoštol Paolo hovorí, že boh, nám, boh nám dáva triumfovať na každom jednom mieste, nám dáva výťaziť na každom jednom mieste. A toto je kľúč, toto je kľúč, aby sme vedeli, že náš Boh je veľký a mocný Boh, aby dokázal riešiť každú jednu situáciu. A Pavol, keď už bol aj na pokraji v svojom živote, keď už aj si myslel, že zomrie, že, že už ďalej nebude vládať ísť, Hovorí, že Boh sa zmiloval a Boh nám dával triumfovať. Nevždy nás Boh volá robiť ľahké veci, ale Boh povolal Jeremiáša. A takže Jeremiáš musel osobne urobiť rozhodnutie pre Boha. Darmo, že vyrastal v kresťanskej rodine. Potreboval sa osobne stretnúť s Bohom. Po druhé, a Boh ho povolal do služby. Učím tri dôležité veci, tri dôležité princípy. Počúvajte dobre, ako byť povolaný do služby. Poprvé musíš poznať Boha osobne. Bez toho, aby si mal vzťah s Bohom. A môže slúžiť tak, ako apoštol Pavol, ktorý nemal vzťah s Bohom a si myslel, že slúži Bohu, ale Bohu neslúžil. V mojom živote prvých 19 rokov som si myslel, že slúžim Bohu, ale som Boha osobne nepoznal. Do momentu, kedy, kedy som si myslel, že keď budem žiť nejaké náboženstvo, že budem žiť nejaký, nejaké náboženské úkony, že som zachránený. Do momentu, kedy som zobral Svete písmo, Božie slova, začal som si čítať. A Biblia hovorí, že Boh tak miloval svet, aby dal svoj jednorodý syna, aby každý, kto neho uverí, nezahynul, mal väčší život. A ja som čelil tejto situácii jedné večer. A keď som bol sám, e, som na, sám som bol na izbe, som zamkol izbu a som povedal, Bože, ak naozaj existuješ, ak si naozaj živý Boh, ja ťa prosím, odpusti mi moje hriechy. Ja, ja nechcem žiť takýto život, že na jednej strane som kresťanom, na druhej strane uh, robím zlé veci, robím si, čo chcem. A toto bol moment, uh, toto bol moment, kedy ten večer som sa stretol so živým Bohom. A ja som povedal, Bože, ja som ťa nevidel, ja som málo o tebe počul, ale ja potrebujem zažiť osobný vzťah s tebou. A Boh vstúpil do môjho srdca skrze jednoduchú modlitbu. Modlitbu, keď som povedal, Pane Ježišu, odpustím moje hriechy. Ja som zistil, že som hriešný človek. Ja som zistil, že sám nedokážem zmeniť svoj život. Sám nedokážem zmeniť hriech v svojom živote. Ja potrebujem pomoc. Ja potrebujem tvoju pomoc. A ja som volal tento večer, ja som plakal a som volal, pane, odpusti mi moje hriechy. Prvýkrát v živote som sa modlil modlitbu, ktorá bola z môjho srdca. Prvýkrát v živote som otvoril svoje srdce úprimne k Bohu a som volal, Bože, ja chcem mať vzťah s Tebou to, táto chvíľa, Biblia hovorí o tejto chvíli, že je to znovu zrodenie. Prečo? Pretože každý človek, ktorý sa narodí, narodí sa v riechu. Narodí sa s hriechom, s dedičným hriechom a robíme hriechy počas nášho života. A na to, aby som ja mal vzťah, aby sa ten vzťah opäť vrátil e, s Bohom, ja potrebujem si uvedomiť, že ja som hriešný človek a ja potrebujem pomoc. Ja to sám nedokážem vyriešiť. Po druhé, ja potrebujem prijať obed Ježiša Krista, ktorý prišiel pred 2000 rokmi na túto zem, chodil po tejto zemi, robil divý zázraky, modlil sa za ľudí, odpúšťal hriech, zomrel na kríži. Tretí deň bol pochovaný, tretí deň vstal z hrobu a odišiel. A hovorí, ja prídem zase po svoju církev, aby som túto obeď prijal. A ako? Biblia hovorí, že srdcom veríme a ústami vyznávame. Ja som počul o Bohu, že odpúšťa hriechy. A ja som na to reagoval. Ja som povedal, Bože, ak to je pravda, odpusti mi moje hriechy. Ja potrebujem Tvoju pomoc. Ja ťa príjmam do svojho srdca. A je to 20 rokov, vyše 20 rokov, neviem koľko. Boh zmenil môj život. Boh mi odpustil moje hriechy. Ako to viem, Biblia hovorí, že keby moje hriechy boli špinavé a neviem aké, ak volám k Bohu, Boh mi ich odpustí. Boh mi dal nádhernú budúcnosť. Boh mi dal väčší život. A Boh sa stal môjim najlepším priateľom v mojom živote. Jeremiáš. Čiže moje osobné, moje osobné stretnutie s Bohom. A chcem byť v službe, Božie slovo. Ja potrebujem žiť v súlade s Božím slovom. A po tretia vec je to svedectvo ľudí, ktorí ma vedú. Ktorí ma vedú. A boh ma povolal do služby, aby som bol duchovný. Ja som o tom nevedel. Keby ste sa ma spýtali pred 30 rokmi, tak by som sa vysmial vám. Ja som 8 rokov študoval lesníctvo a môj život som zasvetil horám, preto teraz chodím na huby stále. Hej. A, a 8 rokov som venoval nejakomu štúdiu a profesorov, ktorých stretnem z vysokej školy alebo strednej, tak hovoria, je toto normálne? Je toto normálne? Po 8 rokoch lesníctva vy robíte niečo takéto? Ale hovorím, Boh ma povolal a církev to rozsudila. Moje osobné stretnutie s Bohom, moje osobné prežitie a rozsudenie církvy. Tri veci, na ktorom funguje Bože povolanie ani jedna z týchto troch, keď ju zoberiete, nebude v poriadku. Keď zoberiete jednu z týchto troch vecí. A ak by som ja len prežil a moji vedúci by nevideli, tak je to svoj voľa. A ak by len nejaký vedúci ma tlačil do niečoho, tak je to manipulácia. Áno. Apoštol Pavol bol povolaný do služby. V Damasku, keď prenasledoval církev, lebo prenasledoval církev, on si myslel, že robí dobrú vec. A keď išiel na ceste do Damasku, aby zatvoril kresťanov do väzenia, a tak sa mu zjavil Ježiš. On vtedy padol a hovorí, kto si, pane? A hovorí, prečo, Pavol, mňa prenasleduješ? A, ja, a Pavol hovorí, ja som si myslel, že robím dobrú službu. Nie, ty prenasleduješ mňa, lebo to sú moji ľudia. A čo mám robiť? Hovorí, vyznaj hriechy, očisti sa, daj sa pokrstiť a nasleduj ma. A na tretí deň, keď bol a, a on oslepol, tri dní nič nejedol, nepil a išiel do Damasku. Boh mu hovorí, chod do Damasku, tam, tam, tam ti pomôžu. A na tretí deň, keď sa modlil apoštol Pavol, tak Boh povedal Ananiášovi, jednému učeníkovi, jednému z cirkevného zboru, choď za Pavlom, choď polož na ňo ruky a začni sa za ňo modliť, aby videl. A on sa zľakol, pretože hovorí, Bože, ale veď Pavol je človek, ktorý prenasleduje církev, veď všetci o ňom vieme, všetci sa modlíme za to, aby, aby to prestal robiť ale ja sa bojím. A Boh mu hovorí, choď, choď, choď, lebo ja som ho zmenil. A tak Ananiáš išiel a skutky 9. kapitola hovoria o, jednej fantastick- o jednom veľkom proroctve na Pavlov život. Prišiel jeden človek z jedného zboru, položil na Pavla ruky, na veľkého Pavla, modlil sa, Pavlovi boli otvorené oči. Zrazu začal, lebo on oslepol, tri dni oslepol. Otvorili sa mu oči, oči a zrazu prorokuje Ananiáš a hovorí, tento človek poniesie evanelium medzi kráľov, medzi panovníkov a, a do iných krajín a tak ďalej. Vyslovil obrovské proroctvo nad Pavlom životom, že Pavol bude misionár a bude zakladať zbory, bude apoštolom. A naozaj sa to stalo, ale viete kedy? Od tohto momentu za 12 rokov. Za 12 rokov. A čo robil Pavol? Boh mu hovorí, choď a pripoj sa k miestnej cirkvi. A tak chodil po rôznych zboroch a nakoniec ostal eh, v, eh, v, ostal v Cilici, kde sa narodil a keď prišlo prebudenie do Antiochie, eh, v Sýrii, keď prišlo prebudenie, tak prišiel Barnabáš po neho. Alebo vedel o ňom, že je tam. A tak ho doniesol do Antiochie a hovorí, budeš so mnou tu slúžiť, Pavol. A skutky 13. kapitola hovoria ďalší dôležitý princíp. Biblia hovorí, že tak, keď slúžili, kázali, modlili sa, postili, zrazu Duch Svety, povedal vedúcim v tom zbore, oddelte mi teraz Barnabáša a Pavla k dielu služby, ku ktorému som ich povolal. Círke vedela, vedúci vedeli, že na Pavlovi je Bože pomazanie, že na Pavlovi je Božie, a, a, Božia moc. A, oni vedeli, že je na ňom obdarenie, aby kázal Evangelium, aby získaval ľudí pre Božie kráľovstvo. Pavol to takisto vedel v svojom živote, že, že toto obdarenie je v jeho živote. Ale Pavol nikdy nepovedal, že ja idem E, ja idem si svoju ministri teraz založiť a všetci, vy mi nikto nerozumiete, nikto nič nevie a ja idem svojou teraz svojou cestou. 12 rokov prešlo, kým Pavol bol vyučovaný, kým, kým v zboroch bol s, s apoštolmi, v, s Barnabášom v Antiochii, keď spolu rástli. A Biblia hovorí, že spolu slúžili. To nebola jeho záležitosť, aby on sa rozhodol, kedy má ísť na misiu. On vedel povolanie, církev vedela povolanie. A tak jedného dňa, keď slúžili spolu hovoria vedúci v tom zbore Antichy, teraz, Pavol, ťa vyšleme, je čas, dozrel čas. A tak kladie na nich ruky, poslí sa, modlili a vyslali ich na misiu. Tri veci, počúvajte dobre, bratia a sestry. Boh nikdy nerobí tak, že keď ja prežijem svoje obdarenie, už mi nikto viac nerozumie. Ja som prežil takisto povolanie. Ale moji vedúci mi povedali, teraz je čas, ešte nechoď, buď tu, rob toto. A tak som bol v jednom veľkom zbore, robil som všetko čo bolo treba. Som robil praktické veci, som robil poradenstvo, som robil s duchovnými poradcami, všetko, čo bolo treba, čo mi dali, tak to som robil. Ale prišiel čas, prišiel čas, keď mi moji vedúci povedali, je čas, aby si sa mohol posunúť. A choď. A ja vám poviem, ešte by som zostal dlhšie možno tam. Je čas, aby si sa mohol posunúť. Je čas, kedy si ty videl, že máš povolanie a je čas, kedy my sme rozsudili, že je čas na to, aby si išiel. Tu ste? Tri veci. Jedna bez druhej je chora. Ak by som išiel sám, urobím rebeliu. Urobím rebeliu. Ak by ma niekto vedúci tlačil do toho, robím manipuláciu. Ja som musel prežiť a církev musel rozsúdiť. Veľký problém je v tomto období, v tých 12 rokoch, keď Pavol uh, bol tých 12... Viete, aký je problém? Ja chcem už ísť. Už je čas na misiu puste ma, vypustím ako leva z klietky. <laughs> Hej. A toto je čas, kedy, na, kedy veľmi veľa ľudí narazí. Hej. A niektorí žiaľ aj odídu ako v, v zlom poste. Hej. Veľa ľudí narazí. Ale málo kto si niekedy uvedomí, že toto je čas, kedy Boh pripravuje, formuje tvoj a môj život kedy ty môžeš príjmať, môžeš vidieť, môžeš sa učiť, môžeš, uh, môžeš vnímať veci, môžeš, uh, môžeš vidieť, ako sa to robí. Ale puste ma, hej. viete, keď vypustíte leva, ktorý je nepripravený, tak prevalcuje aj to, čo je dobré. Hej. Takže tri veci. Osobné stretnutie s Bohom, uh, tvoje prežitie v službe a rozsudenie vedúci okolo teba. Ako som zistil, to, že keď uveríš Boha, ja nič iné nechcem od ľudí, ktorí príjmu Ježiša Krista v tomto zbore, aby robili dve veci. Chodili v nedelu na bohoslužby a druhú vec, aby prišli na domácu skupinku. Dve veci. Dve veci. Nič iné. Dve veci a postupne po mesiacoch, aby mohli vnímať na tej skupinke, sa mohli zapojiť. A prirodzene, že máme určité prirodzené dary, ale aj nadprirodzené dary, ktoré nám Duch Svety dal do nášho života. A čo sa stane na domácej skupinke? Povedz mi, čo je vidieť? ja zrazu, ja zrazu zistím, že táto osoba často nosí kolače. Táto osoba sa veľa modlí. Táto, táto, táto osoba a, pracuje s deťmi. Má rád, deti. Táto ďalšia osoba a, a, e, je malo košík na zbierku, aby Rozumiete mi? Čiže čo vidíte? Vidíš obdarenie od týchto ľudí a prirodzene ho posúvaš a buduješ ho a formuješ ho. A takto to pomaličky začína. Zrazu zistím po nejakom čase, že tento človek naozaj rozumie Božím princípom, naozaj vie povedať Božím princípy. Tak v poriadku, dobre, začnem pomaličky sa s ním stretať, budovať, formovať ho, aby, mohol, aby sme ho mohli pripraviť na to, aby mohol kázať, aby mohol vyučovať. Ale o tom čase nerozhoduješ ty Nie si ty ten, ktorý povie, že ja už teraz idem. OK? No, dúfam, že ste tomu rozumeli. Ste ticho. Jeremiáš prešiel dosť ťažký život. Ale keď sme v Božej vôli, vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Keď som išiel tu, keď som sa stiahoval z jedného veľkého mesta tu, z jedného zboru tu, keby som zbadal, čo všetko ma čaká, tak tu neprídem. Neprídem tu, to vám hovorím. By som ušiel. Ale, ak rozumiem tomuto textu, vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo Boha milujú, ktorí sú povolaní podľa jeho predsazať. To znamená, že všetky skúšky, všetky súženia, všetky a, trápenia, všetko utrpenie privedie Boh k dobrému a to dobro, ktoré Boh tvorí, nás pripodobí viac Kristovi Ježišovi. A ja tomu potrebujem rozumieť, že ak ma Boh aj povolá do služby, nie všetky dni budú uh, happy day. Nie všetky dni budú happy day, ale budú dni, kedy bude aj, aj nie happy day, hej, unhappy day, kedy budú nie dni tie radostné, ale budú ťažké dni. Ale ja keď viem, že Boh ma povolal, ja viem, že církev to rozsudila, tak ja viem, že môžem stáť na tomto svedectve a môžem vedieť, že áno, Pane Ježišu Kriste, ja, ja mám to svedectvo, ja viem, aj keď sú ťažké časy, tak viem, že dopustil si ich preto, preto, aby si menil môj život, aby si niečo viac spravil v mojom živote, aby si niečo viac spravil v zborovom živote. Tu ste. Ak toto svedectvo nemám, pri najbližšej ťažkej situácii ten človek ujde preč. Ujde preč. Ale ja to svedectvo musím mať a tú prípravu človek musí absolvovať. Prečo? Aby bol silný, aby bol zdatný, aby aj tak všetko sa nenaučí naraz. Ale, ale keď mám to svedectvo, tak mám tu potvrdenie, že viem, že som tu. A ja vám poviem, že boli momenty, ktoré nestále sú ľahké aj pre mňa. Ale viete, čo ma držalo? Som povedal, pane, ty, ty si ma tu poslal, církev to rozsudila, ja tu mám byť. Ja tu mám byť, ja to viem. Toto zasľúbenie je obmedzené pre tých, ktorí milujú Boha a sú mu poddaní vierou Ježíša Krista. Veľa ľudí hovorí, a všetko slúži na dobro, ale nehovoria tú druhú časť. Tomu to slúži na dobro, kto miluje Boha. Nie všetkým ľuďom. A všetky veci to nezahrňuje hriech. Nikto nemôže tvrdiť, že Boh hriech obráti na dobre. A Jeremiašov život priniesol ovoci, jeho život bol plodný a hodnotný. A nielen počas jeho života, ale aj pre ďalšiu generáciu po ňom. Jeho slova pre vyhnancov v exile boli ako magnetom a Boh naplnil svoje zasľúbenia, ktoré hovoril cez tohto proroka. Ale Boh išiel s Jeremiašom cez proces, aby ho priviedol do tohto bodu. Boh išiel s ním cez proces. Prvú vec, ktorú môžeme vidieť, je to, že Boh má pripravený plán pre každého z nás. A všetko začína stretnutím sa s Bohom. A toto je to, čo zažil Jeremiáš. Stretol sa s Bohom a slova, ktoré počul od Boha, sa stali kľúčovým obratom pre jeho smerovanie. On sa stretol s Bohom. Ty a ja sa potrebujeme stretnúť s Bohom, ak si to neurobil. Ja som si myslel, že žijem, že robím, že slúžim pre Boha, ale ja som ho osobne nepoznal. Ja som ho osobne nepoznal. Ja som sa modlil, ale modlil som sa to, čo bolo kde si napísané a, a ja som sa nemodlil z hĺbky môjho srdca. A modlitba to je rozhovor s Bohom. To nie je niečo naučené. Samozrejme, keď som uveril, tak sa potrebujem, keď som odozdal svoj život Bohu, ja sa potrebujem učiť sa aj modliť sa, ale ide to z hĺbky srdca. Biblia hovorí veľmi jasne, aký má Boh plán pre teba. Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svety a nepoškornení v láske podľa svojej milosti jej vôle nás predurčil, aby sme boli skrze Ježiša Krista jeho synmi. Toto je najväčšie konanie Boha v našom živote, naše spasenie, stať sa Božím dieťaťom. Toto je najväčšia výzva, ktorú Boh dáva pre tento svet. Ja som poslal svojho syna preto, aby vy, keď neho uveríte, ste mohli sa stať Božími deťmi. Ten vzťah, ktorý bol zlomený, skrze hriech a skrze svojvôľu človeka, aby bol opäť obnovený skrze to, že prídeš ku krížu Ježiša Krista a uveríš Ježiša ako svojho jediného spasiteľa kráľa. Biblia hovorí, že nie je inej cesty k Bohu, len obed Ježiša Krista. Veľa ľudí hľadá iné cesty, veľa ľudí hľadá iné spôsoby, ale ani Konfucius, ani Mao Centung, ani len nikto ti neodpustí hriechy, jedine živý Boh. Jedine živý Boh ti odpustí hriechy. Boh, ktorý položil svoj život, ktorý vylial svoju krv za to, aby ty, keď neho nehovoríš, si mohol byť žiť väčšine. Takže Boží plán zahrňa tri najväčšie potreby, ktoré má každý človek. Perspektíva pre život. Je to vízia pre náš život. Vedieť, prečo som tu. Keď človek požiada Ježiša, aby on vstúpil do jeho života skrze modlitbu a prosí odpustenie hriechov, stáva sa Božím dieťa, dieťaťom. A Boh mu dáva novú perspektívu pre život. Ja som dostal novú perspektívu, keď som mal 19 rokov, keď som urobil toto rozhodnutie. A veľa mojich spolužiakov mi povedalo, že či som, či som tak normálny, že som sa stal nejakým fanatikom. Ja nehovorím, že každá moja, každý druh mojej evangelizácie bol najlepší, ale uh, kým som sa nenaučil byť citlivý na hlas Boha a, a aj citlivý k ľuďom, ale ja som urobil jedno rozhodnutie, ktoré trvá už roky. A keď sa pozriem späť na mojich spolužiakov, na život mnohých z nich, je, je život v katastrofe. Je život v katastrofe. E, ľudia porozvázaní, ľudia a, a, v, v vzťahoch všelijakých a tak ďalej. A ja ďakujem Bohu, že Boh ma zachránil z rieku, že Boh ma zachránil z, zo života, ktorý mal perspektívu sa kde si zosypať jedného dňa. A Boh mi dal perspektívu pre život, aby som sa stal Božím dieťaťom. Ďalšia vec, ktorá ma trápila, čo bude so mnou, keď zomriem. Boh mi dal perspektívu pre budúcnosť. Zrazu som spoznal, prečo som tu. Začal som chápať hodnotu a zmysel života ináč. A Duch Svetý začína pracovať v živote človeka, odkrýva mu to, aké, aká, aká bude jeho budúcnosť. Čo sa bude diať s týmto svetom. Začína spoznávať, že je tu duchovný boj, je tu kráľovstvo tmy, ktoré stojí proti kráľovstvu sveta. Čiže Boh ti dáva prvú perspektívu, perspektívu pre život. Druhá perspektíva je pre naše obdarovanie. Keď sa stretneme s Bohom, keď v Neho uveríme, staneme sa Božími e, deťmi, dostávame novú perspektívu na naše obdarenie. A Boh vložil do každého z nás dar, obdarenie a On chce, aby sme to spoznali, rozvíjali a správne používali. A možno niečo si z toho ešte neobjavil v sebe. Čo je dôležité, že Boh nás učí mať správny a čistý motiv pri používaní našich darov. Tu ste. Viete, vieš o tom, že nemáš len sedieť na tejto stoličke? Ale že Boh vložil do teba obdarenie. Boh ti vložil hrivnu. Minimálne o jednej viem, a tú hrivnu, že si spasený. Aby si toto hovoril ďalej. Minimálne o jednej viem. A ja verím tam, že je tam oveľa viac a viac hriviem, ktoré ti Boh dal. A tvoja a moja zodpovednosť pred Bohom je, aby sme tie hrivny rozpoznali spolu s vedúcimi a aby sme ich začali používať a budovať. Aby sme pomáhali druhým ľuďom. ja som tu nemusel prísť. Ja som mohol ostať v tom meste, kde sme boli. A na jednej strane pre moje telo by to bolo dobré. Veľký zbor, rozbehnuté veci, deti by mali dorast, besiedky. Nemal by som toľko tlaku. Ale vám poviem úprimne, keby som tu neprišiel a keby som tu nezostal, tak viem, že by som urobil chybu. Viem, že by som urobil chybu. A keďže som vedel, že Boh ma povolal, keďže církev to rozsudila, tak viem, že som na správnom mieste. Viem, že všetko, čo sa deje okolo mňa, je v Božej režii. A viem, že to obdarenie, ktoré Boh vložil do mňa, môžem dávať ďalej. Perspektíva pre naše obdarovanie. Poznáš svoj dar. Vieš, čo ti Boh dal? Vieš, čo Boh vložil do tvojho vnútra? Ak nie je čas sa modliť a prosiť Boha, Pane, ukáž mi, v čom ja môžem pomôcť. Veď niekto má čas, niekto má financie, niekto má zručnosť, a niekto má materiálne veci, a niekto, niekto má múdrosť. Boh ti dal niečo a dal preto, aby si mohol byť požehnaním pre druhých. Aby keď sa jedného dňa obzrieš za svoj život späť, tak povieš, Páne, ja ti ďakujem, že to, čo si vložil do môjho života, ja som to mohol zúročiť. Jedno podobenstvo o hrivnách. A viete, že ten človek jeden zakopal tú hrivnu. A viete, čo sa potom stalo? Hovorí, prišiel pán, aby účtoval. A náš pán je pán milostrný, dobrý, ale viete, že Ježiš je prísny že Boh je prísny. Ja vás chcem troška posunúť ďalej. Ak Boh dal do vášho života obdarovanie, robte niečo s tým. Robte niečo s tým. Lebo jedného dňa príde spravodlivý sudca a bude súdiť. Jedného dňa ty a ja budeme stáť pred jeho trónom a Boh bude účtovať. A ty prídeš a povieš, ja som, pane, zakúpal tú hrivnu. Ja som nevedel, ja som nevedel, že ty si prísny a spravodlivý Boh. Tretia perspektíva je pre osobne naplnenie nášho života. Keď sa staneme Božími deťmi, tak začíname chodiť pod Božím vedením, v jeho plánoch. Jeremiáš nemá ľahký život. A nikto nepovedal, že život kresťana bude stále ľahký. Ale Jeremiášov život bol vkráčaný v úplnej Božej vôli každý deň. Viete, podľa čoho hodnotí tento svet, či bol alebo nebol život človeka plodný a úspešný? Viete, podľa čoho? Viete, podľa čoho hodnotí? Viete, podľa čoho? Podľa toho, kto koľko má na účte, podľa toho, kto koľko čoho vlastní, podľa toho, kto akú pozíciu dosiahne, podľa toho, kto koľko veci eh, získa v svojom živote, aké, aké má vzdelanie, čo všetko dosiahol. Toto je štandard pre tento svet. Takto svet hodnotí úspech človeka. Toto robí tento svet. Ale viete, ako Boh hodnotí život? Hodnota života sa meria na základe toho, čo si dosiahol. Na základe výkonu. Ale Boh nehľadá ponajprv výkon, ale vzťah s človekom. Jeho jeho nezaujíma je ponajprv úspechy človeka, ale hlboké obocenstvo s ním. Viete, že môžeme dosiahnuť aj veľa vecí v živote, aj úspechov ako kresťania a nepotrebujeme k tomu veľmi Boha. O Enochovi sa v Biblii píše, že píšu si iba dva verše o Enochovi. A to, čo je v nich, je táto informácia – keď mal Enoch 65 rokov, tak splodil Matúša Lecha a Enoch chodil s Bohom a žil ešte 300 rokov po splodení Matúša Lecha a mal synov a dcery. Celkové žil 365 rokov. Enoch chodil s Bohom, ale zrazu ho nebolo, lebo ho Boh vzal. Bodka. A koľko ľudí je v Biblii, ktorých Boh vzal? Koho zobral Boh? Eliáša? Enocha? a o Mojžišovom hrobe sa nevie, kde je. A o Enochovi máme dva verše. Nie je tam napísané nič, čo ho dosiahol, čo získal. Akú, akú, aké veľké veci spravil. Ale mal vzťah s Bohom. Chodil s Bohom a Boh ho jedného dňa zobral. Na druhej strane to neznamená, že nemáme nič robiť. Hej? Ale ponajprv tvoj a môj motív má byť, pane, ja chcem mať vzťah a obecenstvo s tebou. Tie dary a to, čo si dal do môjho života, nie je preto, aby som sa chválil, nie je preto, aby som sa ukazoval, nie je preto, aby som uh, získaval popularitu a, a veci, že aký som ja veľký, ale preto, páne môj drahý, aby som pomohol v pokore druhým ľuďom. Žijeme v dobe, kedy sa na budovanie vzťahov nedáva silný dôraz. Žijeme v individualistickej spoločnosti, kde väčšina ľudí získava svoju hodnotu tým, že niečo dokáže, niečo vyhrá. Ale Boh sa ponajprv zaujímal vzťah s tebou. A keď máš s ním vzťah, on ťa povedie a bude ochraňovať. On ťa zabezpečí. A viete, v konečnom dôsledku človek, ktorý môže získať celý svet, ale by stratil dušu, hovorí Pane Ježiš, na čo to je? Na čo to je? Keď raz zahynie jeho duša. Ako môžeme ísť v tomto hlbšie? Poprvé, opýtal si sa už niekedy Boha, čo chce robiť v tvojom živote? Máš jeho odpoveď. Ak nie, Boží zámer je, aby si to vedel. Aby si vedel, čo máš robiť. Po druhé, chcem ťa pozbudiť k jednej veci. Ak Boh začne hovoriť, tak sa ho uč poslúchať. A poslušnosť nie je jednoduchá. Nikto nemá rád prirodzene poslušnosť. Okrem tri bodky. Ale čím viac sa to učíme, tým viac budeme zažívať Boží pokoj porozumenie hĺbšie toho, čo má Boh pripravené pre nás. A keď ty kráčaš v poslušnosti voči Bohu, keď si mu vydaný celým srdcom, príde moment, kedy ty porozumieš veciam, nad ktorými si mal množstvo otázok v svojom živote. Viete, prečo máme tak veľa problémov vo svojom živote a nevieme sa často pohnúť dopredu? Viete, prečo tak dlho trvá, kým sa niečo Bohu podarí e, zmeniť v našom živote? Viete prečo? kvôli našej neposlušnosti. Kvôli tomu, že nie sme poslušní. A nechceme sa poddať Bohu. Preto vidíte ľudí 20 rokov byť kresťanmi a sa správajú ako malé deti. Nevedia odpustiť. Nevedia si sadnúť, nevedia normálne diskutovať. Nenaučili sa modliť, mať vzťah s Bohom. Nenaučili sa hľadať Boha. a môžeš, môž, môžu takíto ľudia byť ďalší 20 rokov. Aj to im nepomôže, ak nie sú ochotní poslúchať. A služba Bohu je jedna z najväčších víziev, ktoré máme. Ako reagoval Jeremiáš na záver? Ako reagoval Jeremiáš? Čo povedal? Keď sa s ním stretol Boh a k nemu hovoril. Ja som, mám happy day, hospodine, ja idem, ja som ready, ja som pripravený. Čo povedal Jeremiáš? Ó, pane, môj drahý, ja som primladý človek. Ja neviem. Povedzte mi, koľkokrát my máme výhovorky. Ó, hospodine, keby som mal viac peňazí, tak by som niečo urobil. Ó, hospodine, keby som mal viac času. Ó, keby som mal viac toho, viac toho, viac toho, viac toho, viac toho. Koľkokrát máme výhovorky, keby som mal to, keby som mal to. Jeremiáš reagoval tak, že sa začal vyhovárať a povedal, pane môj hospodin, veď neviem hovoriť, lebo som ešte len chlapec. A mnohokrát sa vyhoráme, keď Boh hovorí. Vyhovoráme sa na naše nedostatočné schopnosti, na čas, na financie, neviem na čo. A ako Boh reagoval na Jeremiáš? Boh mu poukázal na dva zdroje, ktoré ho mali uschopniť a pozbudiť. Boh hovorí, ja som s tebou. A toto je najväčší zdroj a uistenie. Ja budem s tebou, hovorí Boh. Tvorca neba a zeme. Neboj sa, ja som s tebou keď si v mojej vôli a keď budeš kráčať so mnou. Aj keby si teraz čelil búrke vo svojom živote a nič sa ti nedarilo, On ťa prevedie. A pri znovuzrodení prichádza Duch Svety do nášho srdca, prichádza samotný Boh, ktorý nie je len s nami, ale je v nás. A my prijímame hojnosť Božieho, všetkého Božieho požehnania, ktoré máme v Bohu. Sme Jeho deti a On je náš Otec. A Otec nečaká na svoje deti, keď, kedy urobia chybu, ale teší sa z každého ich úspechu. A on chce, aby sa jeho deťom v živote darilo, mali úspech. A tak Boh prebýva v tebe. A skrze Božie synovstvo teraz stojíme pred Bohom ako ospravedlnení. To znamená, že ako keby sme nikdy neurobili žiaden hriech. Boh hovorí, ja som s tebou, Jeremiáš, neboj sa. A druhú vec, ktorú Boh spravil, je dotkol sa jeho pier a očistil jeho ústa, jeho jazyk a naplnil ho Božím duchom. A toto je moc Ducha Svetého, ktorú potrebuješ ty a ja v svojom živote, aby sme mohli kráčať. Bez moci Svetého Ducha pôjdeš o vlastnej sile. A tak Boh očistil Jeremiašové ústa ako znak toho, že on bol plný Svetého Ducha. Keď otvoril svoje ústa, hovoril Božú reč. A ja sa ťa chcem spýtať dnešný deň na záver. Si na tomto mieste ako človek, ktorý nemáš vzťah s Bohom, ktorý stvoril teba si na tomto mieste ako človek, ktorý si nikdy neuslovil Boha a nikdy ho nepoprosil, aby odpustil tvoje hriechy. Si na tomto mieste ako človek, ktorý a, je stratený, je, je bez cieľa, je bez zmyslu v svojom živote. Ale Boh ťa volá dnešný deň. Si na tomto mieste ako človek, ktorý má Božie obdarenie, ale máš množstvo výhovoriek, Prečo nie? A tretia kategória ľudí. Si na tomto mieste a ani nevieš, čo Boh vložil do tvojho života. Ani nevieš, čo by si mohol pomôcť. Ak si jednej z týchto troch kategórií chcem, chcem dať výzvu. A chcem sa modliť teraz. Ak je tu niekto, kto chce osobne poznať Boha. A chcete prijať Boha ako svojho spasiteľa. A chcete, aby Boh vstúpil do vášho srdca, zmenil váš život aby priniesol pokoj a odpustenie. Boh dnešný deň hovorí, ja som pripravený. Dnešný deň Biblia hovorí, ja klopem na srdcia ľudí. Ja klopem, ja som tu. Hovorí Boh, ja klopem na vaše srdce. Ja klopem na vaše srdce, na vaše, na vaše srdce. Otázka je, či mu otvorí človek srdce. Ja klopem na srdce každého jedného človeka. A hovorím, ja chcem vstúpiť, ja chcem priniesť pokoj a odpustenie. A ja chcem poprosiť, aby sme mohli zatvoriť svoje oči v tejto chvíli. Vládko, môžeš hrať. Môžem vás poprosiť, zatvorme svoje oči teraz. A budeme sa modliť jednu modlitbu. A je to modlitba pre každého, kto chce osobne poznať Boha v svojom srdci. Ak túžiš, aby Boh vstúpil do tvojho srdca, ak si nikdy nepoznal Boha, ak si nikdy neurobil toto rozhodnutie, je čas, aby si mohol prísť teraz, ak chceš k Nemu. Boh nikoho nenúti, ale on klope. Ak je to hlboko v tvojom srdci, môžeš sa modliť túto modlitbu po mne. Môžeš tam, kde sedíš, môžeš ju opakovať po mne. Pane Ježišu Kriste, ďakujem Ti za dnešný deň. Ďakujem Ti, že si zomrel za moje hriechy. Chcem ťa poprosiť, aby si vstúpil do môjho srdca. Aby si mi odpustil každý jeden hriech. Prosím ťa, očisti môj život. Naplň ma pokojom. Naplň ma svojou radosťou. Ďakujem ti, Ježiš, že si zomrel za moje hriechy. Ďakujem ti, že si ma poznal, že ma poznáš od stvorenia sveta. Skôr ako som sa narodil. Ja ťa pokorne prosím, zachraň ma. Zmeň môj život. Očisti ma. Ďakujem ti, Ježiš za moc Tvojej krvi. Lebo v nej mám odpustenie a víťazstvo. Príjmi ma ako svoje dieťa. Chcem sa spýtať, je tu, je tu niekto, kto sa modlil prvýkrát túto modlitbu. Môžete mi aspoň zareagovať? Nech... Ďakujem si. Ako ste urobili tento krok? Chcem sa modliť v tej druhej časti. Chcem sa modliť za všetkých tých, ktorí váhate, ktorí, tých, ktorí neviete, aká, aká, aké je povolanie vo vašom živote. Čo Boh vložil do vášho života. A čo by ste mohli urobiť pre Boha. A možno, že máte množstvo otázok v svojom živote. Množstvo otázok. Ako by som ja mohol Bohu slúžiť? Čo ja môžem spraviť pre Neho? Ja sa chcem modliť za vás. A možno aj za tú tretiu skupinu ľudí teraz. V tej druhej časti. Ľudí, ktorí sa boja. A máme množstvo výhovoriek. Ty vieš dobre, že ťa Boh povolal. Ty vieš dobre, že ti Boh vložil dáry do tvojho srdca. Ale máš množstvo výhovoriek. Máš množstvo, množstvo výhovoriek, prečo nie? Prečo nie? Ja, ja sa bránim, ja, ja nechcem. Ja ťa chcem pozvať Bohu. Ja ťa chcem pozvať k tomu, ktorý vložil to preto do tvojho života. Aby si sa aj ty z toho tešil, aj druhí ľudia sa z toho tešili. A ja vás takisto chcem poprosiť, Môžeme zatvoriť svoje oči. Môže sa Môžeme zatvoriť svoje oči. A ja chcem v takej intimite vás požiadať. Môžete zodvihnúť svoju ruku, ktorý chcete, aby sme sa spolu modlili. Pane, neviem, čo je. Ďakujem. Neviem, čo je v mojom živote, aby som ti slúžil. Ďakujem. A bojím sa, pane, mám množstvo hovoriek. Bojím sa, nemám to, nemám to, ale viem, že si vložil do mňa niečo. Môžem ešte raz vidieť vaše ruky. Chcem sa modliť, ďakujem. Haleluja. A chcem pozvať, poďme teraz Bohu. Poďme Bohu teraz. Pane, ja ti ďakujem za každú zodvihnutú ruku. Pane, ja ti ďakujem za to, že dnešný deň si, je dňom, Pane Ježišu Kriste, kedy hovoríš k nám. Je dňom, kedy nám dávaš jasne vedenie. Ty si vložil do nás svoje dary. Ty si vložil do nás, Pane, eh, obdarenia, prirodzené, ale aj nadprirodzené veci. Ja sa tak modlím za všetkých tých, ktorí zodvihli svoju ruku ktorí možno, že sú zmietaní, možno, že nevedia sa správne rozhodnúť. Pane, daj im múdrosť. Pane, daj im rozhodnosť. Pane, daj im poznať veci. Daj, Pane Ježišu, aby jasne vedeli poznať, aká je ich úloha, aké je ich obdarenie v Tvojom kráľovstve. Ale, Pane, modlím sa za tých, ktorí, Pane, vedia, ale majú množstvo výhovoriek. Pane, vyhovárajú sa ako Jeremiáš, ale ako Mojžiš. Pane Ježišu, ja sa modlím, Pane môj drahý, aby si im dal silu, aby aby sa vedeli vymaniť, pane, z tohto, z tohto vyhovárania sa. Ale aby vedeli, pane, si uvedomiť to jedno, že si Boh, ktorý si vložil do nich dary preto, aby boli šťastní, aby pomohli druhým, aby Ježiš Kristus bol vyvýšený, oslavený. Drahý Ježiš, ja ti ďakujem. Ja ti ďakujem, pane, že to, čo si do nás vložil, chceš pripraviť, chceš použiť na to, aby tvoje kráľovstvo sa šírilo. Drahý pane, modlím sa o múdrosť, modlím sa o zjavenie, modlím sa o, o Božie vedenie pre každého, kto reagoval na túto výzvu. Drahý Ježiš, modlím sa, aby naozaj sme mohli hľadať Teba, hľadať Tvoje cesty, hľadať Tvoje kráľovstvo. A Boh ti hovorí, hľadaj ma celým srdcom, celou silou, celou myslou a ja ti dám poznať svoje cesty. Ja ti dám poznať svoju voľu. Ty sa nemusíš báť a nemusíš sa strachovať. Ja mám spôsoby, ja mám metódy, ako k tebe hovoriť. Ale hľadaj ma celým srdcom, Hľadaj ma so všetkým, čo máš. Ja som tvoj Boh, ktorý ťa povedie. Ja som Boh, ktorý som ti nedal strach, ale Boh, ktorý som dal ducha. Ducha pravdy, ducha pokoja, ducha nadšenia. Ja som Boh, ktorý nie som násilník. Ja som Boh, ktorý nevolám na silu ľudí, aby patrili mne. Ale volám ľudí, ktorí sú ochotní. A každý, kto je ochotný, každý, kto vykročí, poniesie svoju odplatu a svoju odmenu. Ale tí, ktorí sa budú vyhovárať, tí, ktorí sa budú skrývať, poniesú takisto svoju odmenu a odplatu. Ježiš, ďakujeme Ti za to, že dnešný deň si k nám hovoril. Ďakujeme Ti za to, Pane Ježišu, že to, čo si vložil do nás, chceš, aby sa zúročilo. Drahý Pane, ja Ti ďakujem, že nikto neodíde zmetený z tohto miesta, ale ja viem, že budeš k nemu hovoriť. Že mu dáš poznať svoje cesty a dáš mu poznať svoju vôľu. Drahý Ježiš, ďakujem Ti. Ďakujem Ti, že nás počuješ. A ja sa modlím, aby bol veľký, veľký hlad v našom živote. Veľký, veľký hlad. Modlím sa v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Amen. A ja vás chcem pozbudiť, aby ste nenechali to len tak. Amen. Je situácia, kedy nevieme niekedy ako, nevieme čo spraviť. Mm. Ale hľadajte Boha celým srdcom, celou silou a celou myslou. A Boh sa vám dá poznať. Či si použije kázeň, či si použije človeka, či si použije Božie slovo, či si použije okolnosť, to je na Bohu. Ale jednu dobrú vec by ste mohli spraviť. Alebo, alebo ak ju robíte, tak ju robíte dobre. Poďte na domáce skupinky. Na miesto, kde môžeme viac sa pozbudzovať, viac sa modliť, viac si pomáhať navzájom. Aby sme Bohu spolu slúžili. A Boh odmení všetkých tých, ktorí hrivnu, ktorú majú, nezakopu, ale ju použijú. Boh odmenil Jeremiáša a odmení v nebi. Ja vám prajem, aby Božie cesty boli priame rovné vo vašom živote, aby ste vedeli kráčať s Bohom. Ja vám prajem, aby to, čo Boh vložil do vášho života, ste vedeli použiť. Aby ste boli požehnaním pre druhých ľudí. Aby raz v Božom kráľovstve Boh povedal, si môj dobrý a verný služobník, urobil si to, čo si mal spraviť. Aby ste boli prínosom a požehnaním pre ľudí okolo nás. Takisto ja. Sú ľudia, je veľa ľudí, ktorí potrebujú Božiu pomoc. Počúvajte dobre, veľa ľudí, ktorí potrebujú Božiu pomoc. Tvoju modlitbu, moju modlitbu. Tvoju reč, tvoje svedectvo. Neboj sa hovoriť o Bohu. Neboj sa hovoriť o Bohu. Keď sme mali program na školách, prišla riaditeľka z jednej školy a hovorí, viete čo, ja keď som videla tú senku, ja som sa rozplakala. Ja keď som videla a, ten, ten zmysel tej, tej scénky, ja som začala plakať. Na ďalšej škole to isté. Boh si ťa chce použiť. Mojžiš mal jednu palicu. A s touto jednou palicou išiel vyviesť izraelský národ, pretože vedel, že Boh je s ním. S jednou palicou. Ty máš viac ako jednu palicu. Ty máš viac ako jednu palicu. Počúvaj dobre aby si išiel, zápasil pre Boha, slúžil Bohu. A ja ťa k tomu chcem pozvať. A tento zbor je miesto pre teba, aby si to, čo máš, vedel, vedel použiť na domácej skupinke a z domácej skupinky ďalej potom. Aby si mohol rásť, aby si bol šťastný človek. Nech nás Boh požehná. Prajem vám dobrú chuť k obedu. Prajem celej rodine Jirkovcov, aby ste mali dobrý čas. Nech vás Boh požehná. A to, čo Boh hovoril, Boh hovoril k vám. Vy nie ste tu náhodou, len kvôli požehnaniu. Boh vám hovoril. Možno sa bránite. Možno nechcete dať najavo to, čo je v vašom vnútri. Ale Boh k vám hovoril. Boh hovoril k vám. Váš život, vaša hodnota je v Bohu. A ja vám prajem všetko dobré v vašom živote. Aby ste sa mohli otvoriť pre Boha, pre Jeho pôsobenie, pre Jeho vplyv, pretože človek nikdy neolutuje. Takže nech vás Pán Boh požehna na záver. Stretieme sa na domácich skupinkách.